Hoje tem, festinha, hoje tem festinha na favela, brota tchuca com as colegas que o Marquinhos mandou chamar. Ah, vai ter o pin de marihuana, chama a Anne e a Fernanda que libera sem pagar. Ah, se o pai tá chefe, Mac, Mac, Mac, tá tendo resenha do Marquinho WF. Chamei a Carol, Ó como ela desce, vem jogando a popa enquanto eu filmo pro Isaac. É que o pai tá chefe, Mac, Mac, Mac. Até no resenha do Marquinho WF. Chamei a Carol, ó como ela desce, vem jogando a popa enquanto eu filmo pro Isaac. Desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce. Chama ela que ela vem, desce, desce, desce, desce. tu é muito bonitinha, mas se acha perfeitinha, eu preciso te falar. Ah, o meu foco é só sua rabeta, eu te chamo de nefeta e na base cê quer colar. Ah, é que o, é que o chefe, é que Mac Mac, até no resenha do Marquinho WF. Chamei a Carol, como ela desce, me jogando a pop enquanto eu filmo pro Snap que o pai tá chefe. Mac, Mac, Mac. Até no resenha do Marquinho WF. Chamei a Carol, como ela desce. E jogando a poupa enquanto eu filmo pro Snap.